Tabi yek ji pirsgirêkê wer hem çavkaniye ve hemdurîn hene fakat ji alî derve de têwinlendirmekirin ve vî şeklî enerjiya civakî a rojhilata navîn ki ters dide xerç kirin yek jî meselê dîn Na tabi din gelek aliye ve hene fakat emi yani dibe haledi taybet ser dini İslami Tarih abi kengi derketi, çibuyi, سر بهم ناصب فقط ان سر هنك تفجر وحركات بسكن جبتش هاوي باندور سر بيواجوها جباكي كرنا وبتش هاوي ري ج خريزير بكر طبي يك ج هزن ديني اي خرد رجلات نافيند حركتا وهابي حركتا وهابي gerek mere baş binirxîne حركتا وهابي وك ريكي خلاصيه خو نشاندar di dawiya sed sala hicdad yani hezar û 780 و دسپیکا صد ساله 19 ده بلاف بو ایگه اف حرکت دست بکر انسانه کی جه ولات حجازي منطقة نجد للسعودية نافي محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب أف أف حركة دس أف حركة شي حركتك السلفية يعني فالا خد بنجها يعني بدجر أصل بدجر تاريخي تاريخ إسلامي حركتك الديجي روجافاي Lidiji içtihadat İslam edey. İslam vak metin, vak Kur'an, vak hadise peygamber esasıdır. dikirin. Jder bir tişteki di kabul nakin. Lidijin bu neyi? Ee, bir rengi, yani bir bazı Muhammed Abdülvahab e, duhast ki e, heza şahristaniye de araba de carek deyip khurt bikin و وەک مرکزێکی حەداری وەک مرکزێکی شارستانی دەولەتێکی خورد جارێک دی تێکەوە دەورێ گەرەکچێوان ئەبن ئەگەر ئیرۆ ئەم نکارن پێش بکەبن سەبەبێ وێ ئەم ئیسلامێ دوورکە دەماگە ئەم ئیسلام بوون ئەم حەقیقی ئیسلام بوون وی چاغی مە هەموو دنیا حکوم دکرد فقط جبەرگی ئیرۆ ئەم دوورکەتنە طریقەت دەرکەتنە مەذهب دەرکەتنن پەرچەبوون چێبوویە ئەvە بووی سەرسەبەبێ گە ئەم نکاربن nava cihanê xwedî deng bin tehlika herî mezin Ewropayê rojavayî ji bo vê beramberî fikrê rojava felsefe û hemû fikrê rojava gerek em qapalî bin red bikin bi vî rengî em karibin xwe biparêzin hereketekî muhafezekarin irticayî yani ser esasê paş divegerandinê esas dik hareket dikin tabi Psikolojiye ve çi yani dema gembeya binirxinin çünkü ev hareket iroji dixwazin gelek ciya belav bibe gerekçe ve çin ya ci mene çava garip rengi ki objektif binirxinin aciz buna beremberi peşkepnir insanek dema ge nikare peş bikeve paş dibe insanek dema hezavi peşketne tunebe hezavi yarışme tunebe paş dibe halasiye paş deva garandine yani çavê xwe dikir bi vî şeklê xwe xelas ew yani zarar edici bak. Şuna be çaba ket zanisti, em bi roja avaretê kevin yarışmê şûna wê ew nakevin wê wê hêzê xwe nabîne çi dike yan jî wî perspektîfî nabîne û perspektîf tune çi dike bi paş dibe ev berî her tiştî xelasiye yani programekî xelasiye nîne xelasiye bixwarnayîne tam tersi wê zarar. Ev ali gibi. Aliyet dua ev hareket, ev hareket ticari serbixan ama. Yani rast got em dij rojavan ama sat saliyan ozdav hatta roja iru her deme ajanti roja vardık. Biçavi ajanti ki be İngiliz arbunyek lidiji Osmanya şer. Pişti ve be emperyalizm erbunyek lidiji komünizme şer. Minaka işbirlikçitya Minaka işbirlikçitya mezin dinavbera Vahabi yani İslamcı e, Kuktenci İslam Udnavvera emperyalizmi Minaka heri mezun valkiş Minaka Taliban o El-Kaide. Na veya em bi rengi karin bigrindes. Şerek navvera komünizme ve kapitalizme tabu. Şerek nava sosyalizma reyal ve kapitalizme tabu. O ev şer, şereki hem harabiye ve hebu, gelek harabiye ve hebu. Ser kısmı karabi ek yansıtmayı rojilatan avim bu, bu kurdayı bir şey emsekinin. Fakat gelek fayda veje. Bu fayda ve çi bu? Demek Sovyet ha bu dijmin. Dijmin ekina bir Sovyet beraber emperyalizmi ha bu. Emperyalizm ne çar bu gaven demokratik varmış. ne çar bu gave demokratik. Demek Sovyetci ortaya bu emperyalizm idi ko muhtaç nabini gave demokratik var. Him betir merkezi bu, him betir despot bu, him betir e, أكبر بس شنور شدت خبتي fakat emperyalizm her demin hoş Sovyet'e dangav bike, tüne bike, bir şey vazen cuda cuda, gelekin evana, yekjeji İslam. Bu taybeti ji, drojelata navinde, bi e silahı İslami, lidiji, Sovyet'e hoş bisekin. Hemû hareketi dinci destek, buha destek girin, bi pera destek girin. O hemû hareketi dini, Droşelata navin de ve rojavan. Ama hareketi dini droşelata navin de ve rojavan. Erbakan çapkani ve Almanya'yı. <coughs> Fethullah Gülen ilol Amerika'yı. Nizam işte e e rojelata navin jibiş. Şey. Sovyet belavdı bu. Yani çava e, nüfuze xo zedetkir, nüfuze xo zedetkir. Hakmiyeta xo zedetkir. Uptayveti jin le Asya navin e, kodihizm. Kısmek mezinci Asya navin zaten perçaki Sovyet bu. İşte Kırgızya, e, e, Özbekistan, e, Tacikistan. Evana perçaki arda Sovyet bu. Bir şekilde kost bandorel ser Afganistan gibi. Her deme dost evet Afganistan da bun. O komünist habun da Afganistan'da, sosyalist habun. Servi esası şerri hundurin egid Afganistan'da çe bu. Pırzgire gider ketin ji bo Sovyet ve mesele kontrol bikin bi gavekî xetalî yani bi qerarekî şaş di sala 1978 işgal kir. Dema ki işgal kir Lidiji ve propaganda çebu, uxastin Sovyeti dvırdı nava bataklık edbi. Ev bu yere Al-Qaida bir şekli çebu. Grubek CIA pişti işgal kirna Sovyeti Afganistan'ı için Suudi Arabistan. Li Suudiye bi malbata kararı Lisel ser rewşa Efganistan tartîşmet kirin û dibêjin em <clears throat> direniş dîrenî şekil dijî komünizme dar bixin feqet ev direniş, ji inandırıcı bir gerek hinek kesiş, ji we nav dihebin hemû mislimanê cîhanê di nav de cî bigirin û ji boyekî înandirici gerek yekî ji mala qiral ge em karibin alemê li derdora vê dîrenîşê kom Suudî zaten ji van tiştanar komünizme, li dijî komünîzmê ji jere fakat kes jmana kıran, jmir, mira u e malbata kıran, e hakim, kesi ev gürev kabul nekir. Ancak ki kabul kir, Usama bin Laden kabul kir. Ki ev jî ji malbatek pir zengînin. Mervantiya kral heyi. Behev zev behev yani de ali maddi de pir zengînin. U Vahabînin. Yani bi din evkin. Ew ev gürev kabul kir û çû Afganistan û Buxarê gelek Müslüman bir. Ji Suudiye çun, ji Suriye çun, ji çun, ji çun, ji Irak'e çun, ji her dere çun. bir rengi aslında ev devletana çi dikirin, ye şerel diji komünizme kur dikirin. do, aslında eg muhtemel muhalif bin dijiwan, radikal İslam, kojwan halas dikirin. El-Kaide, demek ki örgüteki CIA, örgüteki CIA, <coughs> bi bir rengi çebuyi, bir rengî jî ji Araba, insan doravê ve bûn Müslüman. Cihad ilan kirin. Cihad eldi jî komünizmê. Ji bo rizgarkirina erdê Müslümanan. Ev ya çi dibû îcar? Ew wer tenzîm kirin. Finansekirinê çawa çêbibe li imarat bankak çek. na wê banka ek bû. Yani Bengil Amar ve Tenmiye yani imar ve Kalkınma Bankası çekirin jalemehe ikban kaki normali Pereg bişinince şey evkere, pereg bişinince şey mücahede Afgan yarın, el-Kaide o güdede el-Kaide ürgüt editir. Pereg juar çinin, hamud ve bankayde, yani aklamat bejin ya, duvurdu fakirdi ben ev peri. Ev bankatı kare kime editirtün ev. Zaten ilginç bu, demek Sovyetçi Afganistan derken ev bankacı iflas kırıçuk. Çünkü чимит кари венам. Таби миллионы Bu an perana чид кырин? çek дикырин. çeki modern дикырин. Füze Stinger tıkarın. Çünkü Amerika bu kadar çekabı duvan bu kadar de bir tarafek işer diye Sovyeti Kur'an işer esar veya kabul nakit. Ciboy ve Amerika vakt çava difroş. Yani silah. Bütçe difroşi bu an peregi Suudiye, ci İmarat, ci Kuveyt, ci Katar, ci Vanati Körfezi Araba, de bankayır spi dibin, убви шикли бе чек жбой harekata cihadı de Afganistan'da denk kırın. Cevap şundu, tabi evşer vermez bu. Demek ki şere gildici Sovyet ed Afganistan daha kırın çı bu. Pere Suudiye bun, yani pere Araba bun. Velatin petrolü e Araba bun. Teknika Ameriki bu. U yekji ev canlandırma kırna Müslüman diye. U rastici evana de encamet gazen çıkırın. Sovyetçi bu, Sovyet paş derk. Ha, dema Sovyet derket Amerika Amerika İDF örgüt ihmal. işe İŞİVP kadiya. Eğer El-Kaide lidije Amerika eylemad ki u lidije Amerika şer dikin ha. <coughs> Sebebi ve var şereki mebdei nini. Şereki evk nini. Ev şer psikolojik. Nezik bunem fevdali. E gidbeje yeki es şuğun da pişir az avetim intikam etkin ekci intikam jiberçe Amerika Müslümantiye de şugulin Müslümantiye hizmet enak Müslümantiye de şugulin jiboy pe ki hilveşin sistema ko avak ne Müslüman ev dibin sersebebi ev Müslüman radikal dici Amerika pişti hilveşandına Sovyeti tekebinna başarak. rast ev şerhey ama ev şer ne şerek ilkesi şereki pay yani pahra xo Hatiyi kula yani hati xebtandın hati avetin tepki nişandır ji bo vê perspektîvê wê serkeftinetun û heta iddiayê werje mesela Castro iddia dikir diguar ez ana jî iddia dikim maaşê Bin Laden hîna siyayê yani dibê düzeyê de bağê organik di navbera emperyalizmi û hereketa dînî radikal yani jî dînî koktencî heye ge wer zû zû ji orterana didixebtand Wehabî el-Kaide rewşa wan ev di roja îro dijî li derê Hebûn axwet xwazim bînin zaman. Fakat her demê ji boî xebtandinê vekirin. Yani serbixwe nînin, ji boî bercewendiyê gel nînin, e, ji boî her demê vekirin. Hareket adi adini giderket rojilata anavindi. çi bû? Hereketa xwan muslimîn, Müslüman kardeşler. Ev hareket ne vahabi? Him betir siyasi, him betir ji boî iktidarê Yani iktidarê hedef digire, ji boî iktidar. Elmiye, wer ee, bu taybeti çanda roj ava hatta asteki kabul dike fakat e, yani dinci ev hareket e, di sala hazarun hesidu sihib şundu li Mısır'a çebu bista sihid ve demet li Mısır'a çebu bi serkeşya kesek inabi Hasan el Benna Hasan el Benna harekete akhuan muslimin li Mısır'a çekir ul her dere her dere velati Araba belav li Suriye le Irak, le Libya, le e, Ürdün, le Sudan, li gelek velati Araba belav bu afhari. U dici cina da an haji xo di Mesela Ürdün parlamento dheni, Suriye kurtun. Suriye şereki duvan da kirin. Şereki pır civar bu. Salih haşte haşte ve haşte ödüdü. Fakat da ali siyasi dihin haji. Rekhistin ekvan hey. Evana perspektif evani iktidarı habu u kar kirin mezin bûn bi taybetî di Misrê de gelekî îcardeng vedan kengî di salê şêstî de demak hêza wanî tewerî pêşket hêza wanî tewerî kê pêşxist kesekî bi navê Seyyid Kutup Seyyid Kutup mesela kitaba dineme ev çekiriye gele kitap edi derbari şeriatı çekirini <clears throat> kitaba tefsira Kur'an'ı çekiriye ev yani ani teverik de pır lüpeş Seyyid Kutup Seyyid Kutup Cemal Abdünasır ev cari girt xist zindane dişes duçarade di zindane de gelek kitap nivisandın. Fakat bu çağı ne kuştun, idam ne kirin. Gerek idam bıkrana yani bu duhas idam bıkı fakat reisi Raki Abdüselam Arif bu çağı çu resmi Cemal Abdünasır ev kir, reca kir. Gotin uybert. Cemal Abdünasırcı kabul kir, ev Pişti ev berdab demek ki kurt carek di bu yerek çebu suikast edici Abdünasır. İhvan Müslümin suçlar kirin. O hama birevi o ev girtin o hama idam kirin. Her duji şey idam kirin. Ev ji şey idam kirin birevi ji şey idam kirin. Seyyid Kutub hat idam kirin. Ama hatta roja iroji hatta roja iroji berhemi vi teori, cavganiye eee zanistya Ehvan Müslümin, hareket Ehvan Müslümin. Ne tane Ehvan Müslümin? Gele kese dici Seyyid Kutubu Vak referans digirin, dü Türkiye dici e, nav dengi bir hey. Ehvan Müslümin perspektive wan iktidarı ha bu ama ne bun iktidar. Sebep beramberi hareketa milli Arap nikari bu dengi. Yani kir ne kirin eylimi eylime civake berbi Müslümantiye ve li dijî milliyetçîtiye nikarîbûn bibrana ji bo vê beramberî hêzê milliyetçî wenda mesela beramberî behs wenda kirin beramberî nasiriya wenda kirin û bi taybetî jî bi şêwazê şiddetê jî bi ser wan diçûn nikarîbûn zêdel berxwe fakat vak hez îro ama vak salê pêncî şêstî nexwî fakat hey. tabi tarikat hene mezhep hene evana bu bi kurtayî bilser hinek bandorê wan ama gerek em vê bizanin mezheb gerekçe wanî dînî hene em gerek kabul bikin rastiyekî jî ev e çi mezheb însanek tê dinare gê ihtiyacê henek guhertina ihtiyacê hinek yoruma ji ve vê mezhebekî derdi. yani mezheb jî ihtiyac fakat ev ihtiyaç ji alî destiladariya siyasî de her demeti istismar kir bi taybetî jî îro neqşicîtî ji alî iktidara siyasî Türkiye'de برنگێکی پڕ بەرفرە تێخەبدا ئەف ji ku derketî neqşîcîtî kengî Kurdistanê di belav bûyî kengî rojhilata navîn di belav bûyî neqşîcîtî de yani sed sala nozda salê hezar û heysûd û sihî di wê dönemê de di zamanê ee, ee, di zamanê dewleta baban de insanekî ji eşîra caf navî Xalid e diçe nas Çünkü mezhebe nakşi kevintirin. Mezhebe, me, mezhebe nakşi e, li ser destê kesekî ji e, Buxara Buxara bajarekî Uzbekistanê inha li wê de derketî û belav bûye li ser çi esasî li ser esasê tôbeyî yani ew mezheb vî insan ji boyê bi bibi xwedê bigihê xwedê karibe taeta xwe îbadeta xwe baş bike gerek aracı hek dinav bera wî Xwedê. Kîne ev aracî şêxin O her insanekî ji bo dikaribe dînê xwe serast bide gerek her demel serdestê wan şêxana di navbera dem û demekê bi hinek ritwela dînê xwe nû bike İşte gotinin, hareketin, nizam çin bir şey. Hindistanê Halid Avana naskir. Mevlana Halid Avana naskirin. Juan Alimi, Juan Alimi hinek tiştedîtir, taybetiye meseleyim tedavi meditasyon ha, o vegerya. Vegerya Sleymani behsevi mezhebi kurdur. Ama Sleymani hamu kadiri. Kadiriya li dijivi tepki nişandan upser çünkü. Fakat yek insane kizane bu, bandor bu. Didoj aşira caf bu, aşira caf şi aşira kimezini. Ne kuştun? Ama pırtan gav kirin mecbur bu brev bagdi. Revya bagdi, valiye bagdi, dervari vidi, rapor ekşi ev girişan. Sultan Irşan. Sultan Osman Irşan gut keseki ha. Sultan Osmani gutun baş em destek bikin. Sebep çi em destek Sebep li dici Osmaniye Vahabi peştik. Ul dici Osmaniye hareketa ağa u bega du Kurdistan et peştik. Ciboyi ve unsureki denge lazım. Hem li dici ağa Kurda Ege idi seri hildidan beraberi imparatoriye bek begi Kurda hem jil mezhebe Vahabi egil dici Osmaniye ji bo vê rê danî bicî kirin helebê bicî kirin û imkanê kar danî ê çawa dikir mesele şehek li Bitlis'e tayin dikir, şehek li Adan'e tayin dikir, şehek Nizam Kudel tayin dikir. Bir şeklin bir şehitiye şu yani şehiti bu bu merkez. Yani merkeza ilga civaki ne ağa bek. O diser ve şehit yanakşi ciddi de disa otorita xwe li хурддаг. Яа нэг сер бивэнгээ. Ирожи э бивишикли тухазын бидэн машан. Жберчи дэнахши житиеде не тевабунтун. Не тевабунт. А. Жбуеви дамаг нахши житид Курдистанед хаким би hisse netevi zayıf dibe devlet bir rengi karihin betir civaka kur kontrol. Cibuy yani din mez, mezhep pırten e, e, xebtandın. Durojame iro tabi İslam'a siyasi برنگی خوی یعنی اسلام نرم دخوازن وی تشتی بدن مشاندن اوه یا پارتی وک اردوغان و هنگ حرکت اسلامی دره دیتر دمشین ev pırtı finanse kirin. Mesela dikkat bugün Başure Kurdistan'ı, Başure Kurdistan'ı e, mektep ava kirin, av, hastahane çekirin, cep şundum aş dayin, alikariya erzak. Eva ya hamu çedibi ev kî dikin zengînê Kurd no, na ew hêzawan tune ama hamuç çavkaniyê ve ku dey yani tem finanse ji bo için her deme eylemê civakê divê çerçevede bigirin dest bir vî var nakokiye nakokiyek heyî emperyalizme emperyalizmê dijî desthilatdariyê zayıf bikin O, dibin stara İslamê de desthilatdarî xwe bide e, dewam kirin ji bo vê e, tabiya pırsgrekeki ciddi vak teku şinjime alakadardı ki jiboy vet gündema medeyi gerek en başrove bikin ul servi esasi jî hereketa dini drojilata navîn de en baş nas bikin binirxînin kî para xwe dikûde mesela ama ana tenê ben hizbullah û bes na na hizbullah baghê wê bi îranê çine baghê wê bi çine baghê wê bi arabistan çine gerek em vana fam ve wel gorî gerek politika pêş dibibin li gorî wê bikin ama mesela Hizbullah pısgirekameyi dini ciddi. Hizbullah şikir vak cinayetçi vak cani ketinizin o iktidar iktidara cuda cuda o taybeti mesela afwa raşane bigre afwa raşane bigre hatta ve af kanuni poşmanti hamu neş boyu mebun aslında. Belki şu boyu örgüte zayıf bükündü bu. Ama hamu hamuş boyu Hizbullahçı hapsedir. Kontraj hapse derk. Hizbullah kes de hapsetmem. Çend hapsname vani binavu denk de hapsetmem. Edi hamu zaten bun. Her kanuneki poşmaniye, her kanuneki poşmaniye derdikistin. Dil xodish boyma derdi derdikistin. Fakat Hizbullahçiyet hapset çün evkek imza tikirin derdketin der. Der ve çikirin tanzim çekir. Gazete belamdır. Gazete belan. Dernek çekir. Mıkabın Hizbullah le amede mitinge si hazar çil hazar insan Libat maneski hazar çi hazar insan çekti. Nişir nakhe bile miting çet. Ciber çin, ciber ge em şuruvena. Ciber ge em siyasi İslamok aracek iktidare des devlet ed em nagrin. Di gündema mettun ecboy ve e, bandoril sergel. Hevan ne mebahsa Mısır'dır. Mebahsa Mısır. Mısır hatta haşteyi hareketa civake çep. Cihaşteyi şundur rastı İslamcı. Demek ki civak tek var. Em ana var bixaba var bin, meşer kiriye, alem bimerene, ji bo vê êher wer bin. Ev hikayê Ti gerekçe wê ew tune, maddî tune ne. Eylimi insana bi bandora gilser te, te diyar kir. Eger îrod meydanê İslamcî hene, dolayısıyla sibe düşbe ev gevarage em te di serê sedî sed ji dengatînin sibe düşbe ji dest me derke. Çünkü em dengatînin. Ama Fethullah mektebe vedke. Kurse Kur'an'ı vedke. Nizamçı vedke, nizamçı vedke. Efsi ve evi bu örgütek siyasi. Viçağı xuna mercan di hamu balat. Jiboy ve ev hareket gerek mere baş bigire dest, baş perverdel serbidikirin, o demage MP, yani demage em diji derkevin giringe em baş zanibin. Heza zanisti, heza zanistiye, o heza manevi em baş e, e, her dur bikirin dest. Çünkü maneviyat insane rojilatan abin be maneviyat nikaridiş be ruhni karbeji, be dinni karbeji. Jiboy ve emperyalizm siyasi İslam peşti. Jiber emperyalizm edit, geçep ni kari bu kazanç bıkra, milliyetçiliğe ni kari bu kazanç bıkra. Din esas, din garanti içima. Çünkü insanın rojelata navinci hitaba dini hemen fandık. Hemen fandık. Jiboy ve ergumane kwe bi hitaba dini derbasına vacibak ettik. Beramberi ve mereni kar mücadele bıkı merekar. Hem de serkefti merekar mücadele bıkı. Çünkü Şewaza wan bi tiştê girdibêjin ters, dizin, şovenîstin, mülketa taybet diparêzin, zalimin, işkencecînin. Ji <coughs> bo mere karı falan der. Fakat ilgi zayıfı ser vê noktayı tabi gerek mere baş bisekin. Heval emê derbasî milê çözüm bin yani rıya çareseliyen evin. Divan faktore belirleyici, bu kırkırın akrize o guhertina evk yani saptırma kirin yani insan rojlata navinci öncelikle kod durkıstın. Çavaşko yabancı bu. Yani yabancı bu. Olaya yabancı bu. İhtirabe yani agışko dürketini be emperyalizm, be real sosyalizmi be hareket edinci ben hostem izah bükün. Dibe derbarede de eğer havalek bu kazın tiştekî bêjin pirs bikin, êkare bin. Fakat cevap şunu da emi derbasi halen çözüm evin. Bericime gotu bu çözüme emi pse evka bugrin dest. Yek çözüme emperyalist, dudo çözüme statiko perest, sise çözüme demokratik. Emi bar bugrin dest. Fakat emnaha navdara niro.